Pedro. Ah, Solta o beat, Pedro. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. novinha, o pai vai te ensinar. O novinho, o fiote vai te ensinar. Se prepara aqui que trava e com o rabão vem cá. Se prepara aqui que trava e com o rabão vem cá. De quebradinha pros quebrada, vai! senta devagar. De quebradinha, os quebrada, vai, senta devagar. Senta, senta, senta devagar. Pedro, ô Pedro, ó Pedro, para Pedro. Mostra assim pra elas, ó. É, elas gostam disso, é, <laughs> tá ligado? Vai. Ô novinha, o pai vai te ensinar. Oi. Ô novinho, o Chapolin vai te ensinar. Se prepara que que trava e curra bom vem cá. Se prepara que que trava e curra bom vem cá. De quebradinha pros quebrada, senta devagar. De assim, quebradinha pros quebrada, vai devagar. De quebradinha pros quebrada, senta devagar. De quebradinha pros quebrada. E Pedro falou assim ó. De quebradinha pros quebrada, vai, senta devagar. De quebradinha pros quebrada, vai, senta devagar senta devagar, senta, senta, senta devagar. Ei Pedro, solta o beat Pedro. Ai, ai, ai, ai, ai, Ô novinha, o pai vai te ensinar. O novinho fiote vai te ensinar. Se prepara aqui que trava e com o rabão vem cá. Se prepara aqui que trava e com o rabão vem cá. De quebradinha pros quebrada, vai, senta devagar. De quebradinha pros quebrada, vai, senta devagar. Senta, senta, senta devagar. Ô Pedro, ó Pedro, para Pedro. Mostra assim pra elas, ó. É, elas gostam disso, <laughs> tá ligado? ai. Ô novinha, o pai vai te ensinar, Oi, Ô novinho, o Chapolin vai te ensinar. Se prepara que que trava e curra bom, vem cá. Se prepara que que trava e curra bom, vem cá. De quebradinha pros quebrada, senta devagar. De quebradinha pros quebrada, vai devagar. De quebradinha pros quebrada, senta devagar. De quebradinha pros e Pedro falou assim, ó. De quebradinha, pus quebrada, vai, senta devagar. De quebradinha, pus quebrada, vai, senta devagar. Senta, senta, senta devagar. Senta, senta, senta devagar.